عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Neka je sva hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i salam na njegova miljenika, na Allahu poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove časne shabe, njegovu porodicu i sve one koji slijede put istine do sudnjega dana. Večeras smo, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, sa poslanikovim, alaihi salatu hadisima, odnosno sa hadisima koji su zabilježeni u muslimom sahihu. I prije nego što počnem govoriti, što počnemo sa narednim hadisom, samo ću nas je podsjetiti na jedan hadis kraći koji glasi da je poslanik Ali Islatu sam rekao Ehabu a'mal ila Allahi edvamuhu wa yunqalu Najdraže djelo, najdraže djelo Allahu je ono u kojem je čovjek ustraja, pa makar bilo i malo. Makar bilo i malo i sitno djelo našim očima. Ja se sjećam prije prilike 3-4 godine kad smo počeli ovdje na ovom istom mjestu da komentarišemo hadise od imama Nebevija, odnosno onih 40 hadisa od imama Nebevija i zahvaljujući Allahu i ustrajnosti našoj i vašoj mi smo jeli, to priveli kraju. Iako se radi o manju, manjem dijelu, sami muslim je znatno veće dijelo, a ja se uz u pomoć također nadam da ćemo i ovo dijelo privesti kraju. Stoga nećemo se previše zadržavati kod hadisa, posebno kod onih koji su istog ili slično, slično značenja. Mi smo došli do sedmog hadisa, tako bi, do sedmog hadisa koji također govori o tome da se ne odnosno nemuslima u borbi ne smije ubiti nakon što govori laj lajnova. Kažu, e, عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الغرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح قال فلا شققت بقلبه حتى تعلم قالها لا فما زال يكذبها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة قال رجل ألم يقل ألم يقل الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة Kada do same Ibn Zejda radijallahu anhu se prenosi da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve nas je poslao u jedan pohod, pa smo nakon noćnog putovanja izjutra stigli do vatri plemena Džuhejn. Pa sam zgrabio jednog čovjeka koji je rekao La ilaha illallah i probao ga. Kopnjem ga probao, jeli? pa me to dirnulo, te sam taj moment spomenuo poslaniku sallallahu alaihi sallam, koji je rekao, zar je izgovorio la ilaha illallah, a ti si ga ubio. On je to Allahu poslaniću izgovorio iz straha od oružja, rekao. A jesi li ti raspolutio njegovo srce i saznao da li on to iskreno rekao ili ne, odgovorio on. Toliko mi je to ponavljao da sam poželio da sam prešao tek tog momenta na islam. Poželio znači da nije prije primio islam. Kaže Sad, kaže Sad je rekao, ja tako mi Allaha ne ubijam muslimana sve dok ga ne ubije do Tajn, to jest same. Tada mu jedan čovjek prigovori, zar Allah uzvišeni nije rekao, i boriti se protiv njih dok da odnosno fitne ne iščedne i dok, i dok samo Allahova vjera ne ostane. Pa mu je sad odgovorio, mi smo se borili da da nestane, a ti i tvoji drugovi želite da se borite da fitnet nastane. Znači ovaj hadis koji prijezvodni govori o tome da je zabranjeno ubiti nemusmana, nemuslimana, nevidnika u borbi nakon što kaže la ilaha illallah. I hadis kao što vidimo prenosi Usama, Usama ibn Zeid, poznati vojskovođa, mladić koji je poslanik Ali sam sa 15 godina spremio sa vojskom kao vojskovođu da ide na Bizantiju i navodi on svoj slučaj, svoje putovanje do plemena Džuhejin, kada je uhvatio ili došao od jednog čovjeka, ne, nemuslimana, s plemena Džuhejin, koji je izgovorio la da on ga nakon toga ubio. Pa je to kazao sa Niko i Salatu osjetio je nešto u svojim prsima. Osjetio da nešto nije u I to je jedan znak da čovjek, eh, da čovjek ugriješio. Kada osjetimo kad osjetim vašim prsima jedna ružan osjećaj nakon učinjenog djela, to može biti znak da smo pogriješili. Jer tu se navodi u drugom hadisu, koji je to se vam kaže, grijeh je ono zašto se kolebaš u svojim prsima i što ne bi volio da ljudi saznaju. Znači ono kako imamo neko, ne, neki nelagodan osjećaj u našim prsima, a nismo sigurni da li je to grijeh ili nije, to treba da nam bude znak da je možda, da smo možda grijeh učinili. Jer to je onaj moralni osjećaj koji postoji svakom čovjeku. A on je izraženiji kod vjernika, mu'mina, čija duša i srce su čišćina. I kaže, kada je kažel sa Nikola i smatra se namjeli, poslan Allah poslanić, on je to učinio iz od smrti, od oružja, a poslanik mu reče, a jesi li ti otvorio njegovo srce, jeli, pa vidio u srcu, li to rekao iskreno ili ne. Opet se vraćamo na ono što smo prošli put govorili, da je nama prepušteno da sudimo na osnovu onoga što je na jeziku, a ne što je u srcu. Jer ono što je na jeziku nama je dostupno i vidljivo, a ono što je u srcu nije. Zato uvijek trebamo biti oprijedni kada sudimo o nekome, o njegovom dijelu ili riječima, da kažemo, a to je rekao ovaj, neistveno. To radi iz ličnih interesa ovako i onako. Mi možemo to, te misli imati u sebi, ali trebamo ih zadržati za sebe, jer kad izgovorimo to gotovo je. To kad izgovorimo gotovo je. Znači te sumnje i predrasude trebamo zadržati za sebe. Znači nije problem kada se to pojavi u nama, te misli, da je neko nešto radi ovaj, iz interesa ličnog ili iz interesa, a pitanje vjeri, e, to nije problem, ali ako to kažemo, da se to piše i uzima se ovaj, kao grijeh. Poslanik Alek Svatosna mu je to ponavljao više puta, što znači da je velika stvar. Jer dok je poslanik tom ponavljao i stil otvorio njegovo srce, jel? To znači da se radi o velikoj krupnoj stvari, ubiti čovjeka, za koji ne znam je, li to isto, uistinu rekao iskreno ili ne, stvar je sumnjiva. Kaže sad, kaže ja tako mi Allaha ne ubijam muslimana sve dok ga ne ubije drugu tajn, to jest sama. Ovdje misli da ne bilo da ne bi došlo do zavrne muslimane. On misli na onoga koji govori riječima la Rila, a on nije siguran da to kazao iskreno ili ne. Ne misli se na ubijanje ovaj, muslimana. Zulbu tajne usama, jel? Zulbu tajne znači koji onaj koji ima malo po, poveći stomak, ne toliko velik, ali ima malo izražen, jel? Izražen stomak. Zašto? Zato što je Usama od ovog momenta, od ovog događaja bio toliko bio toliko oprezan kada je u pitanju ubijanje e, onih koji izgovore šehare toku borbe, da su svi ovaj, gledali šta on radi. Ako, ako ga on ne ubije, nikoga ne ubije. Znači, ako bi ga on ubio, onda su bili sigurni da, on, da ga ubio ko vidi, a ne ko musliman. Znači, ovo je, ovo je poslanikova, ali svatresna škola, jer sami su bili, znači, učenici te škole, bili su lično, znači, nagledani strani strane poslanika, ali svatresna. Nakon toga, je jedan čovjek reče za Allah, Allah uzvišeni nije rekao i boriti se protiv njih to je protiv mnogobožaca dok nestane širka, odnosno mnogobožstva fitne i dok, dok samo Allahova vjera ne ostane. Pa mu sad govorio, mi smo se borili da fitneta nestane, to jest mi smo se borili protiv, protiv mušrika, širka, a ti i tvoji drugovi želite se borite da fitnet, da fitnet nastane. Da fitnet nastane. Ovdje se vjerojatno misli na to vrijeme kada su već počele da se dešavaju smutnje među ashabima i među Ali i Moavi, I kada, kada, su, kada se muslimanska krv počela onako proljevati bez ikakvog ustručavanja. Sljedeći hadis, osmi hadis, Ansafan ibn Muhariz, Ansafan ibn Muhriz أن جندب بن عبد الله الجبل البجري رضي الله عنه بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم فبعث رسولا إليهم فلما اجتمعوا جاء جندب عليه بنص أصفر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث فلما دار الحديث إليه حسر البنص عن رأسه فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم إلا عن نبيكم صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين فإنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله وإن رجلا من المسلمين قصد نخلته قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال لم قتلته فقال يا رسول الله أوجع من المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته قال نعم قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال يا رسول الله استغفر لي قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال فجعل لا يزيده على علي, علي أن يقول على أن يقول فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة Znači, sličan hadis koji, koji prenosi drugi prenosilac, Sapan ibn Muhriz, prenosi da je Džundub ibn Abdullah al-Beđeli poslao poruku za vrijeme ibn Ezubeirove sad su ibn Salame, rekaoši mu, sakupim jednu grupu tvojih ljudi da, da im se obratim. On im je poslao glasnika i nakon što su se okupili izašao je Džundub na kojem je bio žuti bonus, a bunus je jedna od, odjeća sa kapuljačom, znači u jednom dijelu, i rekao im, pričajte o onom što ste govorili, pa je tako priča započela, a nakon što su mu se obratili, skinuo je kapuljeću i rekao, ja sam došao samo da vam donesem vijest od vašeg vjerovjesnika. Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam je poslao muslimansku vojsku na idolopoklonički narod. Vojske su se srele, pa je neki idolopoklonik pratio jednog muslimana htijući da ga ubije. Jedan musliman je čekao da taj idolopoklonik bude neoprezan, mi smo rekli da je taj musliman Usame ibn Zeyd. Pa kada je on nad njim podigao sablju, on je izgovorio la ilaha illallah, a on ga je ubio. Nakon toga je glasnik došao vjerovjesniku sallallahu alejhi ve koji ga je upitao o tome, a on ga je obavijestio čovjeku koji je to učinio. Onda ga je onda, on ga je onda pozvao i upitao zašto si to učinio. u poslaniće rekao je, on je izvršio pokolj nad muslimanima, pa je ubio toga i toga, spomenuši mu grupu ubijenih. I ja sam navalio na njega, pa kada je ugledao sablju, izgovorio je la ilaha Zar si ga ubio, upita ga lao poslanik sallallahu alaihi sallam. Da, odgovorio je. Kako ćeš postati, kako će se postaviti sprem la ilaha illallah kada dođe na sudnjem danu, upite ga poslanik. Alao poslanik će reći on, moli Allaha da mi oprosti. Kako ćeš se ponašati na sudnjem danu kada dođe la ilaha illallah, upite ga ponovo vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam. Ponavljao je to, kako ćeš se osjećati na sudnjem danu kada dođe la ilaha illallah. Znači ovaj hadis, kažem, sličan je. Radi se također u sami ibn samo hadis je prenesen druge, znači drugim putem, odnosno drugim lancem prenosilaca. E, Usama ibn Zaid, kao što vidimo, ubio je ovoga čovjeka nakon što je izgovorio la ilaha illallah i kada je shvatio svoju grešku, kada je obaviješten, znači, poslanik kada tražio je od poslanika oprost, odnosno da traži oprost za njega. Priznao je svoju grešku. A poslanik je stalo poradio šta ćeš kad dođeš na sudnji dan, na sudnji dan, i kad dođe ovo la ilaha tog čovjeka, jer ti ne znaš je on to izgovorio iskreno ili nije. Šta ćeš odgovoriti? Šta ako je izgovorio iskreno, ti ga ubio, Allah te pita zašto si ubio onog koji je izgovorio la I što su bila shabi, znaš to, to, je bio ukor, to je bio znači, ovaj, kako su odgajali, tako su odgajali svoje duše, lično, ovaj, je odgajao poslanika, ne na licu mjesta, odmah po po učinjenom prijestupu. I zato je to bila najbolja generacija muslimana koja je ikada, htjeli odgojen, koja je ikada pojavila se u historiji islama. Ovim hadisom smo završili, ovaj, završili smo ovo poglavlje, ovu temu, sada prelazimo na drugo poglavlje, to je babun men lepi Allahe, ta'ala bil iman, gajre šradnik, vidi da posvetne Allaha uzvišenog vjerujući i nimalo ne sumijajući u njega učuđenje. Deveti hadis, znači Anthman radijallahu anhu, kale, kala Rasulullah sallallahu alaihi sallam, men mate vahu ja'lamu annahu la ilaha ila Allah da hala dženne. Prenosi Osman, da Allah poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, ko umri, a bude znao da nema drugog Boga osim Allaha, ući će, u dženne. Ovaj hadis veže se za pitanje imana i djela, Imana i dijela. Da li je dovoljno da čovjek samo srcem svjedeći i spoznaje da nema Boga osim Allaha i da uđe u Prema vjerovanju, jer akidija sunata od džemata, mi smo o tome i govorili prethodno, Svako onaj ko vjeruje iskreno srcem i jezikom očituje javno šehadet, to jeste da nema Boga sam Allaha i da je Muhammed Ali Islata njegov poslanik, on će biti stanovnik dženeta. Međutim, ovdje se nameće jedno drugo pitanje, to je šta je sa djelima? Jesu li djela uvjet ispravnosti imana ili su djela uvjet za ulazak u dženet i posljedanje lave milosti i rahmeta. Prema, znači, mišljenju velike većine islamskih učenjaka, djela su uvjet za potpunost, potpunost znači imana, savršenstvo imana, što znači da onaj ko iskreno srcem svjedoči da nema Boga sem Allaha i da je Muhammed njegov poslanik, i to javno očito jezikom, on će biti stanovnik dženeta. Međutim, ako bude imao grijeha koji nisu oprošteni na ovom nauku, on će biti prepušten, prepušten i milosti i rahmetu na onom svijetu. Ako bude Allah tiju ako bude tiju oprostit će Znači, onaj ključ za dženet, jedan jedini ključ za dženet su E, riječi la ilaha illallah koje su iskreno kazane i koje, znači, koje su se našle u našem srcu. Da ponovim, znači što se tiče velikih grijeha, veliki griješnik koji se za te grije nije pokajao na ovome svijetu, na onome svijetu prepuštene Allahove milost Ako Allah bude htio kazničega i ako bude htio Sve zavisi od njegovog stanja i drugih djela. Vraćamo se malo na ovo ko, ko umre i zna da, je, da nema Boga sa Allah uđe u džene, Ovdje se svakako podrazumijeva da onaj ko iskreno vjeruje u Allah je sudnji dan i u to ne sumnja, jer bez ikakve sumnje, podrazumijeva se da će on u životu raditi dobra djela. Mi smo i prošli put spominjali. Ne, mo, ne možemo zamisliti čovjeka vjeruje iskreno Allah i sudnji dan, međutim nije nikakva Allah na To ne možemo zamisliti. I nije nikada uradio nikakvo dobro djelo, kao što kaže šeheh Albani Rahmetullah Ali kada je pri tumačenju ovoga hadisa. Ne možemo zamisliti da onaj ko iskreno vjeruje u Allaha sudnji dan, a da nikada nije učinio nikakvo dobro djelo. Stoga podrazumijeva se da onaj ko vjeruje u Allaha sudnji dan, da je iskreno, da je u svome životu učinio dobrih djela, dobrih djela, je ta iskrenost neminovno povlači činjenje dobrih djela kao što nifak, mjesto neminovno povlači izbjegavanje dobrih djela. Namaza, zekijata i ostali dijela jeli, koja zahtijevaju ima iskrenu vjeru. Zato munafik e, izbjegava namaz, klanja samo kad, kre drugi vidi. Jel? I da dijeli samo kad je drugi vidi, radi drugi. Sljedeći deseti hadis, a ne bi gorelete radijal danku, فأبي عن أبي السعيد رضي الله عنه شك الأعمش قال لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إني فعلت إن فعلت قل الظهر ولكن ولكنتهم بفضل أزوالهم ثم ادعوا الله لهم بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فدعا بنفع فبسطه ثم دعا بفضل أزوالهم قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة قال ويجيء الآخر بكف, بكف تمر قال ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النفع من ذلك شيء يسير قال فدعا نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أرويتكم قال فأخذوا في أرويتهم حتى ما تركوا في العسكر ريعان إلا ملؤوه قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك da jahđebu anil Ebu Horere ili Ebu Said, znači ovaj prenostac prije ovoga shaba se dvomi o, ovaj, kojem shabu se radi. Nije bio siguran to je bio Ebu Horere ili Ebu Said. Kaže, prenosi na dan bitke na Tebuku, narod je zadesila glad, pa su se obratili kada bi nam dopustio Allahu poslaniću da zakoljemo deve vodonoše pa da ih jednemo i od njih uzmemo mas, učinite to odgovorima Allahu poslanić sallallahu alaihi sallam. da vidimo da je to bila, bi bilo stanje potrebe te deve koje su bile potrebne poslanika ali to sam dozvolio da ih, da zakolju i ovdje dolazi do izraja poslanikov, poslanikova samilost, milost prema svojim, prema svojim ashabima, odnosno prema umetu čentu kao što se navodi jeli, ovaj, u samom Kur'anu, kada se govori o poslaniku i osobinama, govori se da je on milostiv prema svojim, prema svome umetu, prema vjernicima. Kaže, nakon toga dođe Omer i reče, Allaho poslaniće, ako to učini, smanjit će se broj životinja, nego pozovi ih da dođu i ponesu svoju ranu i učini dobu, Allah da im dade veričak koji će nadati se u tome, jeli, nastati da reče Allah poslanik sallallahu alaihi sallam i zatraži kožni tepih koji je postavio, a onda zatraži da donesu višak svoje hrani. Tada jedan čovjek donese pregršt provorije, kukuruze, drugi pregrš hurmi, treći komad hljeba, tako da se na tom kožnom tepihu sakupilo nešto malo hrani. Nakon toga Allah poslanik sallallahu alaihi sallam učinio dovu za beričet ili bereket, a onda rekao, nakupite svi u svoje posude, svi su nakupili svoje posude, tako da niko nije ostavio posudu, a da je nije napunio. Zatim su jeli, sve dok se nisu najeli, a višak su ostavili. Tada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha i da sam ja u poslanik. Rob neće sresti Allaha sa njim, odnosno ovim riječima, ne sumjevići u njih, a da mu dženet bude zabranjen. Znači, radi se o bitci na Tebuku zadesila glad ashabe, odnosno manje hrani, pa su predložili poslanikove i salatu wasalam da, da neke deve koje je vodonoše, da bi preživjeli Poslanik Ali Islam što je milosti, iako su deve potrebne za bitku, dozvoljava im to. Međutim, Omer, Omer se upliče, jeli, kao po svome običaju, e, poznat je po žestini, jeli, po strogosti među, među ashabima, i kaže, Allahu poslaniće, ako učiniš to, smanjiš za broj djeva i predloži poslaniku ali sva sam da, da svak donese hrane što je imao, da se stavi na, na jedno mjesto i da poslanika ne sva se nam proći dovoljno, se zamoli Allaha za bereket u toj hrani. To je jedan, jedan od poslanikih muđiza, nadprirodnih, znači, e, moći koju mu Allah dao. Kao što se prenosi u onom, onom drugoj, onoj drugoj predaji kada je poslanik Ali Islam stavio svoju ru, ruku, onu posudu, pa je, kaže, voda izvirala između njegovih prostor kao, kao iz, sa izvora. Pa se svi ili napili ili uzeli abdest i ostalo Tako i u ovom slučaju, poslanik Ali Islam svi su nešto donijeli od hrani i sakupio je proučio, jeli, dolu za bereketa, Allah zamolio i naravno Allah svom poslaniku se slišao, je to je muđiza to je muđiza i e, svi su nakon toga nakupili u svoje znači posude hrane i ostalo. A, se, a na početku su donijeli malo. I ostalo je hrane i svi su se najeli i nakupili ostalo hrane i to je uistinu nadprirodna pojava, nadprirodni, ovaj, nadprirodno događanje koje potvrđuje istinitost poslanikova poslanstva Rejsa Latvosa. Tada je poslanik Ali sam kazao, svjedočim da nema drugog Boga osim Allah, da sam ja Allah poslanik. Znači taj prizor, ne samo da je kod ashaba, znači budio ovaj, iman, nego i kod samog poslanika Ali Islatu sam, i onda je prokomentarisao kazao, Svaki obil, svaki čovjek koji kaže ove riječi, ne sumnjajući u njih, to koji kaže la ilaha illallah, Muhammed Rasula, bez sumnje, Kaže, neće mu dženet biti zabranjen. Neće mu dženet biti zabranjen. Znači, kao i u prethodnom hadisu, e, pod uvjetom, znači, da nije imao neoprošteni velikih grijeha s kojima je umro i pod uvjetom da je e, u svome imanu, odnosno sa svojim imanom učinio i dobrih djela. To svakako, je vjernika, rekli ne možemo zamisliti bez toga. Sljedeći hadis je u istoj temi An sunamihi An Ubadi ibn Samt radijallahu anhu قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه, أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار Kaže Asunabi e i prenosi od vlade i Musamite da je rekao Ušao sam na smrtnom času, pa sam zaplakao. A on mi reče, polako, zašto plačeš? Tako mi Allah, kada bi bio zamaljen da svjedočim, svjedočio bi za tebe. Kada bi se zagovaralo, to jest kada bi bio da šefat, za, za uzimanje, pravo za uzimanje, ja bih se zauzimao za tebe i kada bih mogao učinio bih ti, učinio bih ti korist. Zatim je rekao, tako mi Allah, nema jednog hadisa koji sam čuo da Allahog poslanika, sallallahu alaihi sallam, u kome je dobro, a da vam ga nisam saopćio, izuzev jednog hadisa koji ću vam danas saopćiti. Jer sam na kraju života. Čuo sam u poslanika, sallallahu alaihi sallam, da je rekao, Allah će zabraniti vatri da prži onoga koji bude svjedočio da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov, Allaho poslanik. Ovaj hadis također govori da je ključ spasa, ključ spasa od džehennemske vatri šehadet, iskreno izgovoren i iskreno svjedočen znači srce. To je ključ spasa i onaj ko bude iskreno svjedočio srcem šehadet, njega vatra prožiti neće. A opet podlažim, naglašavam da iskreno svjedočenje neminim, neminovno povlači djela. Neminovno povlači djela. Tako da se ovaj hadis odnosi samo na onoga koji jezikom izgovara šehadet, a srce mu prazno od, od iskrenosti, od glasa i zato nema dijela. Zato nema djela. Znači oni koji samo i na jeziku izgovaraju šarade, a djela nemaju, to upućuje na njihovu neiskrenost. Upućuje na njihovu neiskrenost u, u izgovaranju šaradeta. Upućuje na da njihovo srce sumnjičalo ili da u njega nije ušao iskren ima. Mi znamo u svome životu, jer svo, u svome fabriciranoj vjeri, da nas na djelo postiče iskrena vjera, da nas na djelo postiče iman Allah, bilo da se radi o namazu, ili o zekatu, ili o sadaki, ili o hađu, na to nas potiče iskrena vjera. Nije nam želo ništa žrtvovati na, na putu vjeri, jer znamo i čvrsto vjerujemo da je to naš kapital koji će nas spasiti uz ovakvu milost na ovome svijetu. Zato ćemo vidjeti čovjeka na jednoj strani koji e, sakuplja godinama novac da obavi hač i spreman je da da i zadnje novce jeli, iz svoga džepa, dok na drugoj strani imamo čovjeka koji je bogataš, a koji jedan i drugi svjedoči da ilma, ali ova ne može da se otrgne i ne može da ovaj, da se motivira da obavi hač ili da dadne zekat ili ovo ili ono zbog toga što je u njegovom srcu ili nema nikako imana iskrenog ili je njegov iman toliko slab pa nema snage da ga, da ga pokrene i da ga motivira. 12. hadis prenosi se od Ebu Horeire. Hadis je malo duži, a govori o istoj temi kao ovaj prethodni. عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا ابو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأفى علينا فخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بالا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت بين أظهرنا كنت بين أظهرنا فقمت فابطأت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب فهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة فأعطاني نعليه وقال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحيث يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان نعلان يا أبا هريرة فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد من لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة قال فضرب عمر بيده بين ثديي فخربت فخربت لاستي فقال ارجع يا أبا هريرة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء وركبني عمر فإذا هو على أثري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة فقلت لقيت عمر فاخبته بالذي بعثني به فضرب بين يدي ضربة, ضربة خرجت لاسيتي فقال ارجع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا به قلبه بشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم Prenosi se od Ebu Huriri da je rekao, jednom prilikom sjedli smo okupljeni oko lava poslanika sallallahu alaihi sallame, a u našem društvu bili su Ebu Bekri i Omer. Poslanik sallallahu alaihi sallame iznenada ustao i otišao od nas. Nije se zadugo vratio, pobojali smo se da mu se nešto nije desilo, pa nas je to zastrašilo. Ustali smo da ga potražimo. Bio sam prvi koji je to uplašilo. Krenuo sam da tražim Allaho poslanika sallallahu alaihi sallam, došao sam do Nesarijskog voćnjaka koji je pripadao plemenu Neđar, kružio sam oko njega, ne bih li našao ulaz, ali ga ne nađu. Iznenada sam vidio potočić kako ulazi kroz ogradu voćnjaka od vanjskog bunara. Skupio sam se koliko sam mogao kao lisica da bi se provukao i došao sam kod Lavo poslanika sallallahu alaihi sallam. Poslanik sallallahu alaihi sallam je tada upitao, je li to Ebu Hureyre? Rekao sam, jeste lavu poslanić. Upitao je, šta te muči? Rekao sam, bio si s nama pa si otišao i zadržao se. Pobojali smo se da se nešto, ne, da se nešto nije desilo. To nas je uplašilo. Prvi sam se pobojao, došao sam i uvukao se ovaj voćnjak, kao što se listica ulači Ljudi koji su ostali za mene su također uplašeni. Poslanik sallallahu alaihi sallam je na to rekao, Ebu Hureyre, i dao mi je svoje dvije papuče i rekao, idi sam ove moje dvije papuče, koga god izvan voćaka sretniš da iskreno vjeruje, da nema Boga osim Allaha obraduju je Prvo sam sreo Omer, kada me vidio pitao što će ti te dvije papuče Ebu Hureyre? Ove dvije papuče su papuče Allaha poslanika sallallahu alaihi sallam. Poslao me s njima da koga god sretni, ko iskreno vjeruje da nema Boga osim Allaha, da ga u dženetu. Ebu Hrere dalje priča da ga Omer nakon što je to čuo udario u prsa i posadio na zadnicu, a zatim rekao vrati se Ebu Hrere. Vratio sam se malo poslaniku sallallahu alaihi Seleme, suzdržavajući se od plaća. Omer me pratio i išao za mnom. Kada me poslanik sallallahu alaihi Seleme ugledao, pitao me, šta se desilo Ebu Hrere. Rekao sam, Sreo sam Omera, pa sam ga obavijestio onome čime si me poslao, pa me udario u prsa i posadio na stražnicu. Poslanik sam nam je rekao, vrati se A Allahov, poslanik sallallahu od sam je nakon toga upitao Omera, Omere, šta te navjelo na to što, što si uradio? Omer je upitao, Lavo poslaniće, Iskupio bi te i ocem i majkom, jesi li ti istinu poslao Ebu Hureyru sa svojim papućama da dženetom obrade svakog onog koji istinski vjeruje da nema Boga osim Allaha? Da, rekao je, nemoj to raditi, rekao je Omer, jer ja se bojim da se ljudi neće osloniti samo na to, nego ih ostaje neka se trude i radi. Allah poslanik sallallahu alaihi sallam na to reče, ostavi. Kao što vidimo, je li, dug je hadis, a rezime hadisa je da je poslanik Islalat nam poslao Ebu Horeru sa svojim papućama. Zašto je s papućama? Pa s kao dokaz da je istina ono što govori. Jer svi su znali poslaniku Islalat Veselam i njihovo nošenje znači od Ebu je bio je znak da je istina ono što govori. I kaže da svako koga nađe iza tog zida da kao obrade, da svjedoči iskreno šehade, da nema Boga sam Allaha, da ga obrade u I Ebu Hrera koga je prvog sreo, prvog Omer, odmah na njegu I Omer ga je po svom običaju, jer odmah posadio, udario ga je. Jer Omer sumnjao u te poslanikove riječi. Jer sumnjao ono što je Ebu Hrera rekao, nije sumnjao Omer. Omer je bio poznat jer po, po u Bekr. I to mu je bilo poznato kao što vidimo kasnije. Bilo mu je poznato to, međutim, zašto ga udario? Udario ga je, kao što vidimo kasnije, da to ne govori ljudima. Ako kaže to ljudima, reći, gotovo je, dosta, dosta nama, la nam illa i pokoje djelo i nadamo se dženetu. Onda će se ljudi samo na to osloniti, a zapostavit će drugu stranu, loša svoja djela, zapostavit će grijehe koji mogu odvesti u dženetu. Pa kada se vratio i došao poslaniku, ali sada predstavljam, Omer kaže poslaniku, jer da malo posljedniče, nemoj to raditi, to jest nemoj da se to govori ljudima. Ja im se kaže da je, da je ovaj, ko bude iskreno svjedočio da će biti stanovni dženeta, oni će se osloniti na to. Neće raditi dobra djela, neće biti maljivi. I to ih može na kraju upropasiti. Može ih na kraju upropasiti. Jer temelj i osnova i ključ spasa je šehadet, iskreno vjerovanje, koje svakako mora biti poduprto djelima, dobrim djelima. Jer ne smijemo zaboraviti naše grijehe, naše prijestupe koji mogu da nas, da nas gurnu u žehennemsku vatru. U kojoj neće, svakako ovaj, da vas sačuva, vjernik neće vječno ostati, jer dođe do žehennemske vatre zbog svojih grijeha koji nisu oprošteni, Neće vječno ostati, on će na kraju izići u džennet i u njemu će vječno jeli, boraviti do kraja, nakon što odgori u džennet. I još ćemo jedan